Բարև ձեզ սիրելի բարեկամներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում թոքաբորբ Թոքաբորբը վարակի չիվանդություն է, որը հաճախ շփոթում են թոքերի բորբոքման հետ։ Թոքաբորբը փուլային ընթացք ունի եւ սովորաբար 7-ից 14 օր է տևում։ Առաջին փուլը առաջին 30 րոպեն է, միջև 3 օր, երբ մանրեի օրգանիզմ ընկնելուց հետո սկսվում է թոքերի այտուցումն ու բորբոքային օջախի ձևավորումը։ Երկրորդ փուլը մոտավորապես 5-րդ օրն է տևում։ Էրիտրոցիտները այլ օրգաններից տեղափոխվում են թոքաբշտիկներ եւ տեղի ունենում թոքերի այսպես կոչված կարմիր կարծրացումը երրորդ փուլը 4-5-րդ օրից մինչև 7-ից 11-րդ օրն է տևում։ Էրիդրոցիտները ոչնչանում են, լեյկոցիտները մեռնում են մանրեների դեմ պայքարում եւ սկսվում է այսպես կոչված մոխրագույն կարծրացման փուլը։ Դրանից հետո սկսվում է մաքրման շրջանը։ Ցանկալի է թոքաբորբը բուժել հիվանդանոցային պայմաններում։ Թոքաբորբը տնային պայմաններում բուժելը այնքան էլ անվտանգ չէ, հատկապես երբ հիվանդը երեխա է, սակայն միշտ էլ պիտի առաջինից նշանները ի հայտ գալու դեպքում դիմել բժշկի, բուժումը ստանալ բժշկի դեղատոմսով։ Անկամ, եթե թոքաբորբը բուժված է, օրգանիզմը սովորաբար թուլացած է լինում։ Հիվանդի մոտ կարող են սրվել այլ թոքային հիվանդություններ, օրինակ բրոնխիալ ասման կամ այլ հիվանդություններ։ Բարեկամներ, այսօր զրուցակցուհիս հանրապետության բժշկական կենտրոնի բժշկուհի Ռայա Սիմոնյանն է։ Բարև ձեզ, Բուժկի Սիմոնյան, Արցախի հանրային ռադիոյի առողջություն հաղորդաշարը այսօր ձեզ հravirում է հարցազրույցի եւ խնդրում եմ չհրաժարվեք, ինչու որովհետեւ ձեր երկար տարիների վաստակը իրավունք է տալիս, որ เป զի մենք խոսենք թոքաբուրբ կոչված այդ ճարաբաստիկ հիվանդության մասին։ Ինչ է իրենից ներկայացնում թոքաբուրբը։ Թոքաբուրբը թոքերի սուր հիվանդությունն է, որը լինում է քրոնիկ եւ սուր։ Հիմա տարածված է սուր թոքաբուրբը կապված գրիպների եւ լուսա վիրուսային ինֆեկցիաների ժամանակ, որոնց համար բարդություն է համարվում դա։ Արտահայտվում է բարձր ջերմությամբ, գլխացավով, օթի պակասի զգացումով եւ հազով։ Սկզբում հազը կարող է լինել 4, մի քանի օրից արդեն ցած խորխով արդեն առաջանում։ Խորխը կարող է լինի սպիտակագույնի, սպիտակադեղնավուն, որը ասում է, որ արդեն թարախային բնույթի է եւ դեղնա կանաչավուն։ Բացի դրանից դուք նշեցիք առաջին նշանները։ Խնդրում եմ մի փոքր ավելի մանրամասն, ինչու որովհետեւ ցանկալի է որ ցանկացած հիվանդության առաջին իսկ նշանները ի հայտ գալու դեպքում դիմեն բժշկի։ Հիմնական Դրա նշանը բարձր ջերմությունն է։ Բարձր ջերմությունը տատանում է 37 աստիճանից մինչև 39 ընդհուպ մինչև 40 աստիճան տաքություն, որը արտահայտում է ուժը գլխացավով, հիվանդը ամբողջ մարմնի ցավով, ջարդվածության զգացումով եւ խեղտոցի զգացումով նայում։ Առաջի օգնությունն այն, որ պետք է ջերմ իջեցնողներ խմեն, ջերմությունը համեմատաբար իջացնելու նպատակով եւ դիմել բժշկին։ Օրվա որ պահերին է տակությունը անհանգստացնող։ Հասկանալի է, բոլորն էլ գիտեն, որ հիվանդի վիճակը վատանում է գիշերը եւ երեկոյան ժամերին։ Տիկին Սիմոնյան հանրապետական բժշկական կենտրոնը մեծ բարերար հայրենասեր Սամվել Կարապետյանի նվերն է արցախցիներիս։ Խնդրում եմ պատմեք կենտրոնի մասին, այսպիսի պայմանների մասին երազելը անգամ մեզ համար։ Իհարկե, մինչև այս կենտրոնի բացումը մենք աշխատում էինք հին հիվանդանոց հիվանդություն, որը դեռևս 41-45 թվականներին ծառայել է որպես հոսպիտալ հայրենական պատերազմի վիրավորների համար։ Եվ շատ հին շենք է եղել, արդեն տանիքից սկսած առաստաղները նորիվ քանդված հին վիճակում էին, չէր գործում սանհանգույցը, մնացած այլ պայմանները չկային։ Մենք երազում ենք այսպիսի պայմանների մասին, հիմա ամեն ինչը նորմալ վիճակում է, տաք պայմաններում զովացուցիչներ են աշխատում, ցուրտ պայմաններում տակությունը նորմալ ջերմաստիճանի սենյակային տաք ջուրը անընդհատ լինում է բոլոր ապարատներով ապահովված ունեք բոլոր հնարավոր սարքավորումներն ու դեղորայքը այսպես ասած թոքաբորբը բուժելու համար։ Այո, դեռևս ժամանակ առ ժամանակ դրսից այլ բարերարներ Ամերիկայից, Ֆրանսիայից, այլ երկրներից նորից մեզ անընդհատ օգնություն են ցուցաբերում թե ապարատուրայի, թե դեղերի միջոցով։ Այսինքն թոքաբորբ կոչված հիվանդության հետ կարող ենք մենք դույով խոսել, չնայած տարիներ առաջ էլ 19-րդ դարի։ Իհարկե, մեծ նշանակություն ունի հիվանդի վաղաժամ դիմելը բժշկին եւ բժշկի կողմից դիագնոզվել ստեղծել է նույն թոքաբոր հիվանդությունը։ Քանի տարվա աշխատանքային փորձ ունեք։ 35-ից շատ։ Բժշկուհի Սիմոնյան, հիշում եք ձեզ համար բժշկուհու կյանքում ամենալավ օրը։ Նման օրեր շատ են եղել, չեմ կարող։ Մեզ համար յուրաքանչյուր օրն է լավ օրը, երբ մենք հիվանդին տեսնում ենք ապակինված ծանր վիճակից դուրս եկած։ Նման օրեր շատ են լինում։ Որտեղ եք ավարտել ձեր կրթությունը։ Ավարտել եմ Երևանի Թալհերացանան բժշկական ինստիտուտ։ Եվ ամիջապես որտեղ եք։ Սկսել եմ աշխատել Ասկերանի պոլիկլինիկայում շրջանային։ Ես նոր եմ առողջապահության նախարարի հաշվի հետազոտության ժամանակ բարձրացրել այդ հարցը, որ Ասկերանի շրջանային բուժմիավորումը գտնվում է անմխիթար վիճակում։ Դուք երկար տարիներ աշխատել եք այդ շրջանում։ Ցանկալի կլիներ իհարկե, որ เป զի շրջանային բուժմիավորումը ունենար նման հարմարավետ պայմաններ։ Ինչ պայմաններում եք դուք աշխատում այդ տարիներին։ Պոլիկլինիկայի իր կաբինետներով թերապևտը, վիրաբույժը, կարդիոգրամայի կաբինետը հիմա կարծեմ ավելի շատ լավ պայմաններ են եւ մասնագետներով ապահովված են։ Տիկին Սիմոնյան, ձեր համակարգում կան այնպիսի մասնագետների պակաս, որ միշտ էլ բարձրացնում են, որ մասնագետների կարիք կա, մասնագետների պակաս կա, ինչ կարող եք ասել։ Հակեցած է բոլոր մասնագետներով, նույնիսկ մի մասնագետի տեղը մեկից ավելի մասնագետներ կան, այդ կարիքը չկա։ Իհարկե դեպքում էլ Երևանից բոլոր մասնագետները գալիս եւ օգնում են։ Ինչ կարող եք ասել երիտասարդ սերնդի մասին Երիտասարդ սերունդը հիմա ավելի հեշտ է անցնում աշխատանքի, քանի որ նրանք ինստիտուտից հետո անցնում են կլին արդինատորներ, մասնագիտացվում են որպես պատրաստ բժիշկներ, քանի տարվա ստաժի հետ համեմատած նույն բժիշկներ գալիս աշխատում են հիվանդանոցներում։ Տիկի Սիմոնյան տարբեր առիթներով ասել են, որ հայտնի բժշկության համակարգում ճանաչված մասնագետներ, բժիշկներ, բժշկուհիներ ասել են, որ բուժքույրը իմ ձերքերն է, մեկը ասել է բուժքույրը իմ աչքերն է, միջին բուժ աշխատողների մասին դուք ի՞նչ կարող եք ասել։ Իդեպ ես գող չեմ միջին բուժ աշխատողների։ Միջին բուժ աշխատողները արած աշխատանքը մեր հիվանդանոցում ընդհանրապես բժշկության մեջ շատ մեծ է։ Նրանք համարում են բժշկի աչ եւ ձախ թևերը, ինչպես նաեւ աչքերը կարելի ասել, որտեղ բժիշկը նշանակում է իսկ հիմնական կատարողները քույրերն են։ Եվ նրանց բարեխիղճ աշխատանքից է կախված հիմնականում բժշկի աշխատանքի արդյունքը, հիվանդի ապակինման վիճակը։ Ձեր պրակտիկայում եղել են դեպքեր, երբ սխալվել է բուժքույրը։ Ձեր նշանակումները տեղին չի հասցրել։ Չեմ հիշում նման դեպքեր։ Բոլոր դեպքերում, ինչքան որ անհասկանալի լինում է, աշխատում են քույրերը բժշկի միջոցով իմանալ, լսկումը, ինչ դոզայով պետք է արվի, միշտ քույրերը հարցնում են կոնտակտի մեջ են ուրիշների հետ հայտնի բժիշկ Կարլեն Եսայանի հետ մի անգամ հանդիպման ժամանակ ասել է որ ես գերագնահատում եմ այն մարդկանց այսինքն բարձր տարիքի ավակ սերնդի մարդկանց ովքեր սիրով իրենց փորձը փոխանցում են երիտասարդ մասնագետներին ձեր խոսքն եմ ցանկանում իմանալ այդ մասին այցել եմ համաձայն այդ թեզի հետ քանի որ բոլորը արդեն ստաժավոր մասնագետները գիտեն, որ իրանք քիչ ժամանակ ունեն, աշխատում են իրանք փորձը, գիտելիքները փոխանցեն երիտասարդ ծերնդին։ Չնայած նրանք արդեն ամեն ձևի պատրաստ են մտնում բժշկության ասպարեզ։ Տիկին Սիմոնյան, ինչ սեմինար խորհրդակցության ցանկանայիք մասնակցել եւ ո՞ր երկրում։ Ճիշտ ասած բժշկությունը անընդհատ զարգանում է, մենք գնում ենք Երևան կամ այլ երկրներ, կոնկրետից Երևանում են վերջերս նախապատրաստվել եւ Երևանից էլ պրոֆեսորական կազմ գալիս են Ղարաբաղ, ըստ խմբերի իրանք 1 ամիս, 2 ամիս շաբաթներով վերապատրաստում են մեզ։ Ինչքան էլ մենք վերապատրաստում ենք, բժշկությունը անընդհատ զարգանում է, մենք վերապատրաստման տեղեր ունենք, էլի։ Ինչ խորհրդակցություններ Երևանում։ Երևանում առանձին նոզոլոգիայի փորձակցություններ, օրինակ գաստրոենտերոլոգիայի, տոքսոտային հիվանդությունների, մարսողական համակարգի տարբեր հիվանդությունների առումով միշտ սեմինարներ են լինում։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար եւ ձեր խորհուրդները իմ ռադիոընկերներին։ Ռադիո անկնդունեն ես առաջերտին կցանկանան առողջություն եւ երկրորդ կցանկանամ որ իրան բժշկի դիմելուց անպայման կատարեմ բժշկի ասացները։ Հիշեցնեմ, որ առողջություն հաղորդաշարի հյուրն այսօր հանրապետական բժշկական կենտրոնի բժշկուհի Ռայա Սիմոնյանն է։ Եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր բարեկամներ մենք կխոսենք խնձորի դիետայի մասին։ Գույցուն ունեն խնձորի դիետայի մի քանի տարբերակներ այլ մենա դիետաների նման խնձորի դիետան կարելի է կիրառել որպես բեռնաթափող խնձորային օրեր։ Նիհարելու նպատակով այն կիրառում են շաբաթական 1-ից 2 անգամ, կանխարգելման եւ քաշը պահելու նպատակով ամսական 1-ից 2 անգամ։ Խնձորի դիետայի տարբերակն է նաեւ երբ օրվա ընթացքում ուտում են միայն խնձոր, այնքան ինչքան կտեղավորվի։ Անհրաժեշտ է օգտագործել շատ հեղուկ խմել խոտաբույսերի թուրմ, կանաչ թեյ առանց շաքարի, ավելի խիստ տարբերակ օրվա ընթացքում ուտել 1.5 կիլոգրամ խնձոր եւ ոչինչ չխմել։ Բավական է այն հեղուկը նյութը, որը կա խնձորի մեջ։ Բեռնաթափման օրը ավելի տանենի կլինի, եթե օգտագործեք նաև կեֆիր, հետևյալ հարաբերությամբ՝ 1 խնձորին կես բաժակ կեֆիր 5-ից 6 անգամ օրվա ընթացքում։ Այս տարբերակը կիրառում են նաև 5 օրյա տեղովությամբ խնձորային դիետա։ Առաջին օր 1 կիլոգրամ, երկրորդ օր 1.5 կիլոգրամ, երրորդ օր 2 կիլոգրամ, չորրորդ օր 2 կիլոգրամ, 5-րդ օր 1 1.5 կիլոգրամ եւ 6-րդ օր 1 կիլոգրամ։ Բարեկամներ, եւս մի քանի խորուրդ խնձորի դիետայի վերաբերյալ։ Փորկապության դեպքում ձեզ կօգնի 2-ից 3 խնձորը, եթե ուտեք 1 ամիս շարունակ առավոտյան նախաճաշից առաջ սոված։ Աղիքային խնդրեմ ունեցողները պարզապես պարտավոր են ամեն օր խնձոր ուտել։ Նրանք, ովքեր թողել են ծխելը եւ ծանր են տանում դա, կարող են կիրառել խնձորի դիետան 3 օր անընդմեջ, որպես հեղուկ խորհուրդ եք տալիս խմել կանաչ թեյ Կարևոր է իմանալ խնձորի որ տեսակն է ձեզ հարմար։ Օրինակ, ստամոքսի խոցի դեպքում թթու խնձորը հակացուցված է, կարելի է ուտել քաղցր եւ անգամ ջերոցում եփված քաղցր խնձոր։ Ցածր թթվայնությամբ գաստրիտների դեպքում պետք է ուտել թթվաշ խնձոր։ Օրգանիզմի կողմից խորհուրդ ենք տալիս, որպեսզի խնձորը ամբողջությամբ յուրացվի օրգանիզմի կողմից, խորհուրդ եք տալիս այն ուտել քերած կամ ջերոցում եփած վիճակում։ Բարեկամներ այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, իսկ որվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը, հնչյունային օպերատոր Դարիկ Օվոսկանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ով Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։